Solid HTV Positive. Ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, 6th Hokage Exclusives, now streaming non-stop. Kung hindi pa napangudngod sa sandalan ng upuan ay hindi pa magigising si Arya. Naging alerto ang babae at tulirong nagpalingalinga. Nakahinga lamang ito ng maluwag nang makitang maliwanag na sa labas. Umaga na. Isang gabi na naman ang nagdaan at nalagpasan ng dalaga. Hindi man natural na madasalin ay napausal na lamang ito ng isang maigsing panalangin ng pasasalamat dahil nagising pa pagkatapos ng inaakalang walang hanggang kababalaghan at panganib. Isinukbit ni Arya ang bag na naglalaman ng kakaunting gamit na kaya niyang dalhin pagkatapos ay bumaba na sa bus na nagsilbi niyang kanlungan sa magdamag. Napahikbi ang dalaga sa realisasyong buhay pa siya. Habang naglalakad nga siya palayo sa bayang iyon ay nanumbalik sa ala-ala nito ang mga kaganapan. Siyam na buwan na ang nakararaan. Natuwaan lamang iyon sa barkadahan ni na Arya matapos ang magdamag na paghahanap ng lalaking maaari nilang pagsilbihan ng natatangin nilang serbisyo. Nagpahula siya sa isang matandang lalaki sa gilid ng simbahan at natawa na lamang siya sa sinabi nito. Ingatan daw niya ang sarili dahil ipinagbubuntis niya ang sanggol na gagawa ng ikababago ng mundo. Mahihirapan daw siya sa pagdadalang tao ngunit sulit naman daw ang ibabalik nun sa kanya. Umuo na lamang siya at inabutan ng isang daang piso ang matanda bago niyaya ng umuwi ang dalawang kasama. Imposible naman kasi ang sinasabi ng matandang yun. Hindi siya magbubuntis dahil regular siyang umiinom ng pills. Wala iyong mintis. Ang mga customer naman niya ay gumagamit ng kondom dahil praning sa posibilidad na may sakit siyang dala. Subalit isang linggo makaraan ang hula-hulaan na iyon ay naramdaman na nga ni Arya ang mga senyales ng pagbubuntis. Nabulyawan tuloy siya ng kanilang mamasang. Malaki ang pagkakautang niya rito at hindi siya makakabayad kung siya ay buntis. Hindi siya makapagtatrabaho kaya inutusan siya nitong ipalaglag ang bata na siya naman talaga niyang plano. Gulong-gulo siya. Paano siya nabuntis ngayong dalawang klase ng proteksyon ang kanyang gamit? Ang pills nga at ang kondom. Ang kondom. Ano yun? Sabay na pumalya habang nagtatrabaho siya. Gayon na lamang ang pagkainis niya sa kanyang sarili. Kinontak niya ang resident abortionista ng mga kagaya niya. Nakahanda na nga siyang ipalaglag ang sanggol na sa tansya niya ay isang buwan pa lamang. Ngunit sa araw na nakaschedule siya upang magpalaglag ay isang kahindik-hindik na balita ang kanyang natanggap. Naipit daw sa pagitan ng isang cement mixer truck at dump truck ang aborsyonista. Tumawid daw kasi ito sa hindi dapat natawiran. Nakahinto ang cement mixer dahil sa mabigat na daloy ng traffic. Habang ang dump truck naman ay paparating pa lamang at wala palang preno. Nasa pulang ali na sandwich sa pagitan ng dalawang naglalakihang sasakyan. Ang sabi ng mga nakakita ay nahati pa raw ang katawan nito at nagsitalsikan pa ang mga lamang loob. Nang linisin na nga ng mga rumesponde ang nagkalat nitong mga bahagi ay natagpuan sa gitna ng kalsada ang pisak nitong matres. Marami ang nagsabi kay Arya na baka senyales o warning sa kanya ang nangyari sa aborsyonista. Baka mensahe iyon ng nasa taas na huwag niyang ipapalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang haba lamang ang uso ni Arya at umirap. Anya ay tanga lamang talaga ang aborsyonista dahil hindi siya sumusunod sa batas trapiko. Hindi siya naniniwala sa mga senya-senyales na yon. Naghanap tuloy siya ng ibang aborsyonista. Nakahanap naman siya ngunit kagaya ng nauna sa araw kung kailan naka-schedule ang kanyang pagpapalaglag ay namatay rin ang ikalawang aborsyonista Bukod daw pala kasi sa pagiging hilot ay tulak din ng iligal na droga ang babaeng iyon. Nakatakbo raw ito at tumalon sa estero. Ngunit sa pagtalon niyang iyon ay sa nakatarak sa burak na malaking salaming basag ito bumagsak. Wasak ang katawan ng aborsyonista. Dumiretso sa maburak na tubig ang halos na hati na nitong katawan habang ang matris ay naiwang nakasabit sa salaming basag doon tinablan si Arya. Hindi nga kaya totoo ang sinasabi nilang senyales na ang mga pagkamatay ng aborsyonista na kanyang pupuntahan ay iyon nga. Ngunit hindi pa rin siya talaga nagpaapekto. Kung katatakutan niya ang mga pangyayaring iyon ay tiyak siya naman ang mamamatay. Mapapatay siya ni Mama Sang. Kaya naman imbes na aborsyonista ay pamparegla na lamang ang kanyang hinanap. Ngunit dahil nga sa pagkamatay ng dalawa niyang kakuntsaba sa pagpapalaglag ng kanyang sanggol, ay ayaw na siyang bentahan ng mga kakilala niyang hilot. Ayaw rin siyang ibili ng mga kaibigan dahil baka raw madamay ang mga ito sa hiwagang nangyayari. Kung ano-anong klase na ang pampalaglag na ginagamit ng babae ngunit lahat iyon ay tila hindi tumatalab o kaya naman ay napupurnada. Tila ba talagang may humahad lang sa kanyang mithiin? Dahil doon ay lalong nangamba si Arya. Hindi kaya may sa demonyo ang bata sa kanyang sinapupunan? Bakit hindi ito mawala-wala? At bakit walang paraan upang matanggal niya ito? Sa labis na kadesperadahan ay naisip niyang sa Panginoon na lamang humingi ng saklolo. Ano ay bigyan siya ng senyales na hindi niya ikapapahamak ang pagbubuntis sa batang iyon. Paglabas nga niya sa simbahan ay nakabungguan niya ang isang lalaki. Natulala na lamang siya nang makita ang maamo nitong muka. Lalo na na humingi ito ng paumanhin at sinasabing ililibre siya ng tanghalian bilang panghingi ng paumanhin. At sumatotal, pumayag siya. Ang lalaki ay nagpakilalang Ralph hindi nila napansin na lumipas na nga ang maghapon na nagkikwentuhan sila hanggang sa tuluyang yayain siya nito sa mas pribadong lugar. Nooy tinatayang nasa dalawang buwan na ang kanyang pagbubuntis ngunit pumayag pa rin si Arya. Nang humantong sila sa isang hotel ay agad na naligo si Arya. Naghilod ng mabuti at nagpabango. Ngunit anong gulat niya nang paglabas niya ay wala na si Ralph. Sa halip ay isang papel at ilang lilibuhin ang nakita niya sa ibabaw ng kama. Napaluha siya sa nakasulat doon. Ang sabi, Ito na ang senyales na hinihintay mo mula sa Panginoon. Ingatan mo ang bata. Magtungo ka sa probinsya ng Diyos Pater. Babantayan kita na hindi ka mapapahamak. Magpakatatag ka lamang. Magpakatatag ka lamang Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan matapos basahin yun. Hindi niya nabanggit kay Ralph ang ukol sa kanyang pagbubuntis maging ang senyales na hinihingi niya sa Diyos. Ngunit kung bakit nalaman niya ito. Sinunod ni Arya ang nasa sulat at sa kasalukuyan nga ay patungo na siya sa Diyos Pater. Ngunit hindi iyon naging madali dahil walang bus na direktang bumabiyahe patungo roon. Nagpasalin-salin siya ng sakay hanggang sa kung saan saang lugar na napapunta. Ang masaklap pa ay wala siyang matutuluyan dahil bawat bayang kanyang nasusumpungan tuwing sasapit ang gabi ay abandonado. Bukod pa roon ay tila ba sinusundan siya ng mga aswang na walang ibang nais kundi ang kanyang sanggol. Mabuti na lamang at parati siyang may masisilungan na siyang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga mapangahas na aswang. Sa tuwi nang mararamdaman niyang nasa malapit ang mga iyon ay nananalangin siya para sa kanilang kaligtasan. Natututuloy siyang magdasal at tumawag sa Diyos at sa palagay niya ay sadyang napakabisa nun. Pinahid ni Arya ang luhang na malisbis sa kanyang mga mata. Hirap na hirap na siya ngunit nagpapakatatag na lamang para sa kaligtasan nilang mag-ina sa kung anong hiwaga ay pinanghawakan niya ang pangako sa sulat na natagpuan niya sa kama sa hotel. Hindi siya relihiyosa ngunit may kapayapaang hatid sa kanya ang mensaheng naroroon na tila ba iyon ay nagmula talaga sa itaas. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari pagkarating niya sa Diyos Pater at sa pagsilang ng kanyang sanggol ngunit magpapatuloy siya. Ilang araw na lamang at manganganak na siya kaunting panahon na lamang ang kanyang ipagtitiis. Napansin niya, Diyos Pater, 5 kilometers ahead. Nakahinga ng maluwag si Arya nang mabasa ang karatulang iyon sa gilid ng kalsada. Malapit na malapit na siya sa kanyang destinasyon. Kaya lang ay hindi na niya maaari pang ipagpatuloy ang paglalakad dahil latag na ang karimlan ang mga mapupula at madidilaw na mata ng mga aswang na nakasubaybay sa kanya ay nakikita na niya sa pagitan ng mga puno. Naghihintay lamang ng pagkakataon upang atakihin siya. At kagaya ng dati ng kakatuwang pangyayari ay wala naman siyang makitang matutuluyan kaya naman minabuti niyang tumuloy sa isang abandonadong kwadra ng kabayo. Pagtsatsagaan na lamang niya iyon dahil may mga panara naman. Binuhay niya ang maliit na flashlight at inilagay niya iyon sa malapit sa pwestong kanyang pinagtambakan ng dayaming matutulugan. Umusal ng isang gawagawang panalangin si Arya. Wala din kasi siyang kabisadong dasal kaya nag-imbento na lamang siya. Ang laman naman nun ay ang paghingi niya ng kaligtasan at kapanatagan kasabay na rin ang pasasalamat dahil nakaraos siya sa buong maghapon. Handa na sana siyang matulog nang biglang may humampas sa pintuan ng kwadra na siyang ikinawasak noon. Impit siyang napatili at isiniksik ang sarili sa sulok. Biglang kumalat ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman at ang dumi ng manok. Sa tagal na niyang naaamoy ang ganoon buhat nang siya ay magbuntis ay alam na niya kung ano ang may gawa noon. Aswang Inaaswang na naman siya at sa kasamaang palad ay tila mas mapangahas ang aswang na iyon dahil pinasok na ang kanyang kanlungan. Naririnig pa nga niya ang pagsinghot nito sa hangin at ang pagtakap-takap. Senyales na naglalaway. Lalong nagsumiksik sa sulok si Arya. Pinagsalikop ang mga kamay at nanalangin. Maya-maya ay isang kalampag naman sa bubunga na nagsanhi ng pagkakawasak noon kasabay ng pagbagsak ng isang kakilakilabot na babaeng may pakpak ng paniki. Sa tapat niya bumagsak ang babae kaya napahiyaw na si Arya. Handa naman siyang atakihin ang babaeng aswang ngunit bigla itong tumilapon ng banggain ng isang maitim na nilalang na siyang marahil nagwasak ng pinto. Hindi inaasahan ni Arya ang sumunod na pangyayari. Naglaban ang dalawang aswang habang pinagtatalunan kung sino ang dapat na lumapa sa kanya. Kinuha na niya ang pagkakataong iyon upang makatakbo. Habang papalayo nga ay nakaririnig pa siya ng mga huni ng manananggal o tiktik. Meron ding mabibilis na yabag at pagaspas na mga pakpak. Nasa labas na siya at wala nang panangga sa mga aswang na naglalaway sa ipinagbubuntis niya. Kay lakas ng iyak niya habang sumisigaw ng saklolo Malapit na nga siya sa Diyos Pater. Malapit na siyang mga anak. Pero bakit kailangan pang mangyari iyon? Mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Kahit tila pupulikatin na siya at nabibigatan sa kanyang bilog na bilog na tiyan. Napasigaw siya nang may tumama sa kanyang mabinti at tila malagkit na latigo. Hindi niya iyon ininda at nagpatuloy sa pagtakbo. Kahit yata mapaos siya sa kasisigaw ay walang makaririnig sa kanya doon hanggang sa napatid na siya sa kung anong nakaharang sa kanyang daraanan. Niyakap na lamang niya ang tiyan at ipinikit ang mga mata. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at ipinagpasa Diyos na lamang ang lahat. Nang magising si Arya ay kaagad niyang sinapo ang tiyan. Malaki pa rin iyon at bilog Nakahinga siya ng maluwag. Inisip niyang panaginip lamang ang nangyari ng nagdaang gabi. Ngunit labis siyang natuliro nang makitang nasa isang magarang silid na siya at nakahiga na sa malambot at malaking kama. Sa bandang paanan ay mayroon ngang isang malaking bintana na may terrace. Doon ay nakatalikod ang isang lalaki at nakamasid sa talon sa hindi kalayuan. Napanganga siya nang humarap ito at namukaan niya. Si Ralph. Nginitian siya ng lalaki at lumapit ito sa kanya. Nakapasaraw siya sa pagsubok at sa kasalukuyan ay nasa Diyos paterna. Lalo siyang nalito at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Naupo sa tabi niya ang lalaki at ipinaliwanag ang lahat mula sa pagpili sa kanya hanggang sa pagbubuntis niya at panganganak isa raw siyang makasalanang babae na sinubukang pagbaguhin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng bata sa kanyang sinapupunan. Ang batang iyon daw ay nakatakdang isilang at ang lahat ng hahadlang doon ay maparurusahan kagaya ng mga aborsyonista na kinutsaba niya. Ang mga aswang na humahabol sa kanya ay ang parusang iginawod sa kanya dahil sa pagnanais na ipalaglag ang bata. Nakapasa raw siya sa pagsubok dahil natuto siyang manalig sa Panginoon at ipaubaya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Hindi makapagsalita si Arya nang sabihin ni Ralph na ito ang matandang manghuhula at ito rin ang nagbabantay sa kanya kaya hindi siya makuhang saktan o kantiin ng mga aswang. Ito rin daw ang nagligtas sa kanya ng nagdaang gabi. Ngunit ang hindi niya mapaniwalaan sa lahat ng sinabi nito ang nagdulot upang magtayuan ang kanyang mga balahibo at mapaantanda. Ang kanya raw anak ay ang bagong mesaya na susugpo sa Antikristo. Mga Solid HTV Positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, 6th Hokage Exclusives, now streaming non-stop. June 6, 3996 Ipinakilala sa madla si Tobias Palacio de Redo ang kaisa-isang tao sa buong mundo na napatunayan ng siyensya na nagmula sa bloodline ng Mesaya. Bloodline ni Heso Kristo. Tugmang-tugma kasi ang DNA ni Tobias sa DNA ng anak ng Diyos na natagpuan sa mga tuyong dugo sa Shroud of Turin. Sa makatuwid ay kaapu-apuhan ng anak ng Diyos si Tobias, kaya isa itong banal. Nanikluhod ang mga Kristiyano kay Tobias. Humingi ng kapatawaran sa pinaniniwalaan nilang bagong mesaya. Ang balitang iyon ay ikinagulat ng binatang si Ezra Sinabi niya iyon sa inang si Arya na hindi gaya niya ay hindi kababakasan ng gulat. Sa halip ay tila inaasahan na nito ang paglitaw ni Tobias dahil pinag-impake siya nito kaagad upang puntahan ang ayon dito'y bulaang mesaya na ang totoong katauhan ay ang Antikristo. Ngunit isang lalaki ang dumating at pinigilan sila. Nakilala kaagad iyon ni Arya bilang si Ralph Ayon kay Ralph, ay darating ang araw na makikita-kita rin sila ni Tobias kaya kailangan nilang hintayin ang araw na iyon. Magmasid na lamang muna raw sila buhat sa malayo. Sumunod ang mag-ina sa payo ni Ralph dahil ayon kay Arya ay ito ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari at siya naman nilang gabay magmula pa noong ipinagbubuntis si Ezra. Pinanood na nga lamang ni Ezra ang mga gawain ni Tobias at napapailing na lamang siya. Ang nakikita kasi niya kay Tobias ay isang artista imbes na isang tigapagligtas. Meron kasi ito mga endorsements sa TV, radyo at maging sa internet. May mga guestings kung saan sa saang media outlets. May modeling stints at maging pagsuporta sa mga kandidato ng halalan. Sa katunayan pa nga sinakop na rin ito ang pagbablog at sa loob lamang nga ng dalawang linggo ay nangunguna na sa dami ng subscribers sa YouTube sa buong mundo. May sarili na rin itong clothing line at maging ng pabango. Sa lahat ng iyon ay wala ni minsang nabanggit si Tobias tungkol sa Panginoon at pananampalataya. Ngunit ang mga tao sa paligid nito ay tila na hipnotismo at patuloy na sumusunod at sumusuporta rito. Gayunman ay hindi naman lahat ay tiga-suporta ng lalaki. May ilan din na hindi naniniwala na ito ang mesaya at karamihan ng mga hindi naniniwala ay iyong mga hindi pa kristyano. Ngunit, hindi nagtagal at nawala rin ang mga iyon. At ang dahilan, sinisentensyahan ang mga hindi nananampalataya. Inaaresto ang mga iyon at tinadala sa isang lugar na may mataas na mga bakod at matatalim na bubog. Walang labasan ang nasabing bakod at ang naiipong preso roon ay binubuhusan ng gasolina mula sa helikopter at pagkatapos ay sinisilaban pa ng buhay. Ang mga panatiko ni Tobias ay bulag sa katotohanang mga tao pa rin ang pinapatay. Pabor pa ang mga iyon sa nangyari para sa mga ito para daw mabawasan pa ang mga makasalanan. Ang mga media na nagpapalabas ng mga kabuktutan ay pinatatahimik Nawawala rin ang mga reporter o kahit yung mga vlogger. Maging ang mga sibilyan na nakakuha ng footage na mapagpatay ay bigla na lamang ding nawawala. Ayaw nang maghintay ni Ezra sa sinabing tamang pagkakataon ni Ralph dahil isinakatuparan na ng Antikristo ang misyon upang pagwatak-watakin ang mga tao. Kaya naman gumilos na siya ng mag-isa. Palihim niyang tinungo at pinasok ang templo ni Tobias sa kabila ng napakahigpit na seguridad doon ay hindi siya nakita ng mga bantay at parabang naging invisible siya. Kinilabutan si Ezra. Sigurado siyang may gumagabay sa kanya na siyang may gawa ng hiwagang iyon. Napausal tuloy siya ng pasasalamat sa Panginoon. Binuksan na niya agad ang pintuan ng silid ni Tobias na napakadali lang ding gawin. Nakita kaagad niya ang lalaki na nakahiga sa kama nito at pinaliligaya ng isang malaking lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ezra at hindi siya makapaniwala. Gayun din ay nagulantang ang dalawa na nasa kama. Dali-daling bumangon ang mga ito. Pinasugod ni Tobias ang lalaki sa kanya na sa kung anong dahilan ay bigla na lamang bumagsak ng walang malay sa paanan ng kama. Si Tobias naman ay nagkukumahog pa na nagbihis habang panayang mura at tawag sa mga bantay na hindi naman nagsidating. Napataw na lamang si Ezra at tuluyang ikinandado ang pinto. Dinampot niya ang nakakalat na sinturon doon. Inihaplit sa sahig at nanlilisik ang mga mata na tumingin pa kay Tobias. Sa gulat niya ay tila ikinatuwa pa ng lalaki ang kanyang ginawa. Napakagatlabi pa ito at bahagyang umungol. Nalibadbara naman siya sa mga realisasyon kung bakit ganoon ang reaksyon nito kaya nandidiring itinapon niya ang sinturon. Napasimangot naman si Tobias at nakuha pang umirap. Dinuro niya ito at sinabing alam niyang hindi ito ang totoong mesaya kundi ang antikristo na walang ibang nais kundi ang pagkakagulo lalo ng mundo, pagsunod ng mga tao sa mali at pagkakalugmok ng sangkatauhan sa kasalanan. Tinawanan siya ni Tobias at sinabing wala itong nalalaban sa lahat ng kanyang sinabi. Anito, ay totoo itong mesaya dahil direkta itong kadugo ni Heso Kristo ayon sa mga siyentipiko. Umiling na naman si Ezra. Anya ay hindi mahalaga kung kadugo ito ni Heso Kristo. Ang mahalaga ay itigil na nito ang mga eksekusyon ng mga kalaban nito ng paniniwala. Si Tobias naman ang umiling at pinamewangan siya. Tuluyan na ngang naglaho ang bakas ng matikas na mesaya at lumitaw ang tunay nitong kulay. Panay ang tanggi nito sa eksekusyon at pagsentensya at mariin pang ang sinabing wala daw siyang ginagawang ganoong kautusan. Ang tanging ginagawa raw nito ay mag-vlog at basbasan ang mga tigasunod. Wala raw itong ipinapapatay dahil nga ito ang mesaya at hindi ang berdugo. Inirapan uli siya nito. Naguluhan siya. Sa kalituhan ay inilabas niya ang cellphone at ipinanood dito ang mga video na naisave niya bago iyon matanggal sa social media. Sa mga video ay makikita kung paano magmakaawa ang mga taong nalulusaw at natutusta ng buhay sa isang malawak na bakuran. Ang kuha naman ay mula sa isang drone. Nag-iiyakan at nagsisigawan ng mga iyon at hindi kagaya ng dating panununog na gasolina at apoy ang gamit, mas barbaro ang paraan ng pagpaslang na iyon dahil binubuhusan ng malakas na klase ng asido ang mga biktima. Ang iba ay hindi na nakakapanlaban dahil direktang nalusaw at nangisay na lamang. Ang iba naman ay nagtangkapang makaiwas at siya naman lalong nahirapan dahil unti-unti itong nalulusaw. Nagsuka si Ezra nang unang beses niya iyong mapanood. Katulad ng reaksyon ni Tobias ng mga sandaling iyon ay napaiyak pa ito at nanginig ang buong katawan dahil pangalan nito ang binabanggit ng mga taong nalulusaw. Minumura ng mga taong iyon si Tobias at sinasabihang demonyo imbes na mesaya. Napaluhod ito. Niyakap ang sarili at tumingala. Maya-maya ay pinagsalikop ang mga kamay habang sige sa pag-iyak at nanunumpang wala itong nalalaman sa mga nangyari. Hindi raw nito magagawang ipag-utos ang ganoong kasamaan at sa bandang huli, sinabi pa niyang baka raw may gumagamit lamang ng pangalan nito upang maisagawa ang mga iyon. Tanong naman ni Ezra ay kung sino pero sa puntong iyon ay natigilan sa pag-iyak si Tobias at binanggit ang isang pangalan. Dr. Donato Flores daw. Ang doktor na nakatuklas ng pagkakahalintulad ng DNA nito at ni Heso Kristo. Ipinaubaya ni Ezra kay Tobias ang pagsasalita ukol sa mga eksekusyon Napagkasunduan ng dalawa na linisin ang pangalan ni Tobias dahil base na rin sa masinabi at reaksyon nito ay talagang inosente ang lalaki sa mga pagbitay. Minabuti pa nga ni Tobias na sabihin sa vlog nito na hindi nito ipinag-uto sa mga pagbitay. Kinumbinsi pa nga nito ang mga tao na kung may makikitang mandarakip sa mga pinaniniwalaang hindi nananampalataya si Messiah ay pigilan nila ang mga iyon. Sabi pa ni Tobias ay hindi nito ipipilit sa iba na siya'y sambahin dahil ang lahat ay may malayang pagpapasya. Kontentong pinanonood ni Ezra ang vlog ni Tobias ngunit bigla iyong naputol. Kasunod noon ay pumalit ang broadcast ng isang lalaking nagpakilalang Dr. Donato M. Flores. Ayon dito ay naguhugas kamay na si Tobias dahil sa dami na nang naipapatay nito. Ang sabi pa nga nito ay binabasag na nito ang pananahimik patungkol sa totoong pagkatao ni Tobias. Tinakot lamang daw ito ni Tobias upang ilihim ang tunay na natuklasan sa dugo nito. Di umano ay totoong kadugungan ni Heso Kristo ang lalaki ngunit 30% lamang ang kaugnayan nito sa banal. Ang kabuuan ay dugo ng isang kriminal na binitay dahil sa napakaraming kaso ng pagpaslang. Sa katunayan pangaraw ay nasa death row din si Tobias dahil sa pangahalay at pagpatay sa isang binatilyo. Nakakalamang daw ang kasamaan sa dugo nito. Sa makatuwid ay antikristo talaga si Tobias Palacio de Redo na ang bilang ng pangalan ay 666. Nanlaki ang ulo ni Ezra sa narinig. Posible nga kayang nagsasabi din ng totoo si Dr. Donato? Sapat bang katibayan ang tungkol sa dugo at pangalan ni Tobias para masabing ito nga ang Antikristo. Bago pa man makabuo ng konklusyon ng binata ay sunod-sunod na katok ang bumulahaw sa kanilang bahay. Ang kanyang ina ang nagbukas ng pinto at dali-daling pumasok ang umiiyak na si Tobias. Nanikluhod ito sa kanyang harapan, naghalo ang luha, uhog at laway at hindi magkaintindihan sa paghingi ng tulong sa kanya. Ang nanay Arya naman niya ay nakamasid sa labas ng pinto at tila may inaabangan. Maya-maya nga ay pumasok si Ralph at ipinaliwanag sa kanila ang nangyari. Totoong may 30% pagkakatulad ang DNA nila ni Heso Kristo at Tobias ngunit halos lahat naman daw ng tao sa buong mundo ay may pagkakahalintulad kay Heso Kristo. Hindi raw espesyal si Tobias. Ginamit lamang ito ni Donato upang tuluyang maisakatuparan ang masasama nitong plano. Ang buong pangalan ng Dr. ay Donato Marson Flores na kapag binilang ay 666 din. Ito ang tunay na antikristo dahil ito ang nag-utos na mapagpatay. Hindi lahat daw ng ipinabitay ni Donato ay ang mga tigasunod ni Tobias sapagkat ang iba roon ay kaaway sa negosyo ng siyentipiko. Mga taong hindi lamang talaga nito gusto at taong nakakaalam ng katotohanan. Bukod doon ay isinagawa pa nito ang mga kawalang hiyaan sa taong 3996 na kapag binilang mula sa panahon ng kamatayan ni Heso Kristo ay ang pang-anim na 666. Una na ang AD 666, sinundan ng AD 1332, ikatlo naman ang AD 1998 ikaapat ang AD 2664, panglima ang AD 3330 at pang-anim ang AD 3996. Hanggat naniniwala ang mundo na si Tobias ang nag-uutos na mga pagpatay ay magpapatuloy ito at sakali mang maghimaksik ang mga tao ay si Tobias ang sisisihin. Lalong nag-iiyak si Tobias dahil sa takot na maaari nitong sapitin ngunit pinakalma naman ito ni Ralph. Hinawakan ni Ralph ang balikat ng lalaki na dali-dali namang yumakap dito at sumubsob sa dibdib. Hindi malaman ni Ezra kung matatawa ba kay Tobias o maaawa kay Ralph na walang kaalam-alam sa ginagawa rito. Ngunit natigil ang nakakatawang isipin niya nang balingan siya ni Ralph. Bilang siya raw ang totoong mesaya ay siya ang nakatakdang magtama ng mga nangyayari. Siya ang mag-aalay ng kanyang buhay upang mabawi ang kasalanan ng sanlibutan. Ganoon na lamang ang pagtangis ni Arya. AD 4,000 Apat na taon makaraang pumanaw si Ezra sa pakikipaglaban kay Donato ay payapang payapa na muli ang mundo. Nasaksihan ng lahat ang pagkamatay ni Donato sa mga kamay ni Ezra. Ezra Nooy naniwala ang mga tao na si Donato ang tigapagligtas laban sa peking mesaya na si Tobias kaya naman nang mapas lang ito ni Ezra, binalingan ng mga tao si Ezra. Namatay ang binata ngunit nang ito ay mawala ng buhay ay lumitaw naman si Ralph na walang iba kundi si San Rafael Arcangel upang kunin ang bangkay ng tunay na mesaya panandaliang nabulag ang mga nakasaksi sa Arkanghel na nooy ipinapaalala sa mga tao na nakikita ng iisang Diyos ang kasamaan sa mundo kaya dapat na magpakabuti ang bawat isa at ipagpatuloy ang pananalig sa Panginoon. Pagkatapos noon ay naglaho si Rafael kasama ang bangkay ni Ezra. Kasabay noon ay muling nagbalik ang paningin ng lahat. Noon din ay humingi ng tawad ang mga tao sa pagkakapaslang kay Ezra nagsisi sa lahat ng kanilang mga naging kamalian sa buhay at nanumbalik ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos na nasa kalangitan at hindi sa kung sino man na ipinakilala lamang ng isang bulaan. Nagsimula muli ang lahat. Ang mga nasangkot sa pagbitay sa mga inosente ay habang buhay na naglingkod sa mga simbahan hanggang sa araw na sila ay mamatay. Samantalang si Tobias at Arya naman ay namuhay sa kabundukan kung saan malayo sa kabihasnan at sa mga nakakakilala sa kanila. Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, 6th Hokage Exclusives, now streaming non-stop. Mahal na mahal ni Jeffrey si Daisy. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang nobya. Kahit pa nga ipagpalit niya ang kursong pinili para lamang makasama ito sa iisang silid-aralan. Napakalayo nga naman ang kurso niyang chemical engineering sa kurso ni Daisy na tourism. Ngunit dahil masyadong clingy si Daisy at gusto'y parati itong masunod ay napilitan siyang ipagpalit ng kanyang nais sa gusto nito. Ang layo raw kasi ng building nila sa building ng mga ito ngunit imbes na magkaroon sila ng kasunduan kung saan sila magkikita ay naisipan na lamang nitong mag-shift ng kurso. Natawa na lamang si Jeffrey at sinabing uso na ang cellphone. Kung tutuusin pang ay makakapag-text o kaya naman ay makaka-PM sila sa isa't isa lalo kung nasaan sila. Maaari din namang mag-video call at maaari din silang magkita pagkatapos ng klase. Pero bakit pa nga kailangan niyang mag-shift sa tourism? Ngunit hindi na kumbinsi si Daisy. Sa katunayan pa nga'y nagtampo pa ito. Ika naman ay hindi niya ito tunay na minamahal at baka may tinatago siyang babae na kaklase sa chemical engineering. Hindi makapaniwala si Jeffrey na aakusahan siya ng ganoon ang nobya. Sa normal siguro magkasintahan at lalaking may matinong pag-iisip ay hindi ito papayag sa nais na mangyari ni Daisy. Para na rin kasi niyang ipinagpalit ang kanyang kinabukasan para sa isang relasyong wala namang kasiguraduhan. Pero dala ng kabataan at kagustuhang mapatunayan na wagas ang damdamin para sa dalagang tuyuin man ay iniibig pa rin niya. Napilitang mag-shift ng kurso si Jeffrey. Mabuti na lamang at first year pa lamang siya at hindi pag-aanong nasasayang ang kwarta ng mga magulang. Nang lumipat nga ng kurso si Jeffrey ay naging magkaklase sila ni Daisy. Lalo nang naging clingy at demanding ang babae. Kapag may hindi ito nagustuhan ay magtatampo ka agad. Kailangan ay sundin niya palagi dahil aakusahan na naman siya nitong hindi ito mahal. Mula sa pagkain, inumin, damit na isusuot o maging sa lugar na pupuntahan Ganon din sa librong babasahin hanggang sa pelikulang panonoorin. Dapat si Daisy ang masusunod. Si Jeffrey naman na isa't kalahating utu-uturin ay susunod naman. Daig pa ang nahipnotismo. Ewan ba? Ganun nga yata kapag bata pa at unang beses na umibig. Lahat ay hahamakin, masunod lamang. Tumagal din ng ilang taon ang relasyon nina Jeffrey at Daisy. Isang bagay na may pagmamalaki na magkasintahan ay nakuha nilang maghintay hanggang sa makatapos ng kolehiyo bago sumabak sa mas maselang bahagi ng isang relasyon. Demanding man at isip bata ay napakasagrado ng pagkababae para kay Daisy. Kaya naman hindi ito nagpadala sa mga panunukso ni Jeffrey na ibigay ang sarili nito. Nakipagkasundo ang dalaga na kailangan na muna nilang magtapos ng pag-aaral at makapagpakasal bago pagsaluhan ang kanilang pag-iibigan. Iginagalang naman iyon ni Jeffrey. Nauunawaan niya si Daisy dahil ang pagiging dalisay ng babae hanggang sa araw ng kasal ay isa sa mahigpit na kautusan sa relihiyon na kinaaaniba nito. Parang isya rin lang naman ay may matibay na paniniwalang galing din sa kanilang relihiyon at bilin na rin ang kanyang mga magulang. Iyon ay ang wag na wag niyang iwawala ang medalyon na suot niya mula pa noong pagkabata. Isa iyong ginintuang medalyon na hugis bilohaba. Isang pulgada lamang ang laki noon at sa gitna ay nakaukit ang isang arkanghel na si San Miguel. Bantay raw niya iyon upang hindi siya malapitan ng masasamang espiritu. At dahil Halos buong buhay na nga niyang suot ang nasabing medalyon ay nakasanayan na niyang nakadikit iyon sa katawan. Parang may kulang nga din sa kanya kapag nalilimutan niya itong isuot matapos ang pagligo. Parang may butas sa pagkatao niya na hinahangin kapag iyon ay wala. Kaya naman hahanapin niya kaagad ito at isusuot. Sa tinagal-tagal na ng relasyon nila ni Daisy ay nalingid sa kaalaman nito ang patungkol sa kanyang medalyon. Maigi na lamang dahil hindi pala iyon magugustuhan ng babae. Pinaplano na ni na Jeffrey at Daisy ang kanilang kasal. Dapat ay sa gabi ng kanilang pag-iisang dibdib, ibibigay ni Daisy ang kanyang pagkababae sa kasintahan. Subalit dala marahil ng ilang taong pagpipigil at pagtitiis ay hindi na rin nakapaghintay pa hanggang sa kanilang pulot gata ang magkasintahan. Katwiran nila ay ikakasal na rin naman sila. Sila na talaga ang nakatadhana sa isa't isa kung kaya't ano pa ba ang kanilang hinihintay. Isang gabi nga ay naganap ang kanilang pag-iisa. Ipinadama ang init ng pagmamahalan na ilang taon nilang inipon. Masayang masaya ang magkasintahan pagkatapos ng kanilang pag-iisa. Nakaunan pa si Daisy sa braso ni Jeffrey habang hinahaplos ang dibdib ng lalaki nang makapanito ang medalyon. Napansin na ng dalaga ang kwintas na iyon ngunit hindi niya nakikita ang nakaukit doon. Sa pagkakataong iyon nga ay natitigang mabuti ni Daisy ang imahe sa medalyon. Napapitlag pa nga si Jeffrey nang bumalikwas ng bangon si Daisy at itinuro ang kanyang kwintas. Agad-agad ay inutos ni Daisy na alisin niya iyon sa kanyang katawan. Hindi raw dapat siya sumasamba sa mga ribulto at imaheng gawa ng tao dahil hindi raw iyon ikinalulugod ng Diyos. Napatawan na lamang ang binata at bumangon na rin. Anya ay suot na niya ang medalyon mula pa sa kanyang pagkabata at naiilang siya kapag iyon ay wala. Mariin pa nga niyang sinabi na hindi naman anya sinasamba ang arkanghel na naroroon. Nakasanayan na lamang talaga niya na kasama iyon araw-araw. Padabog na humalukip-kip si Daisy at sumimangot pa alisin daw dapat ni Jeffrey ang kwintas na iyon kung talagang siya ay mahal ng lalaki. Napabuga na lamang ng hangin ang binata. Eto na naman at sinusumpong na naman si Daisy. Kung hindi lamang talaga niya mahal ang taong iyon ay baka matagal na silang naghiwalay. Nakipagkompromiso na lamang siya rito para wala na ring away. Anya, ay hindi niya isusuot ang pintas kapag magkasama sila ngunit hindi niya iyon maaaring alisin sa kanyang katawan. Hindi na lamang kumibo si Daisy kaya sinusuyo-suyo pa niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita muli ang pagngiti ng dalaga at yumakap na rin sa kanya. Nagsorry pa nga ang babae. Pasensya ng araw kung naging OA ito gusto lamang naman daw na mailagay siya sa tama dahil hindi talaga ikinatutuwa ng Diyos ang pagkakaroon ng idol. Number one pa naman daw sa sampung utos ng Diyos na ang Diyos lamang ang dapat niyang mahalin ng higit sa lahat. Ngunit ayun siya at may imahe ng anghel sa katawan. Huwag na raw niya itong isusuot kung sila ay magkasama. Puro oo na lamang si Jeffrey para matapos na ang usapan. Lingid sa kaalaman ng binata ay pinasakay lamang siya ni Daisy na pumapayag na itong wag niyang isuot ang kwintas kapag magkasama sila. Sa isip ni Daisy ay nagkakasala si Jeffrey dahil sa pagdadala ng medalyon na may imahe ng banal na nilikha na nililok lamang naman ng tao. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahalaga noon kay Jeffrey ngunit wala namang maidudulot na maganda sa lalaki kaya kailangang mawala noon sa kahit na anong paraan. Dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Daisy. Ang maidispat siya ang medalyon nang sumapit ang araw ng kanilang kasal. Sa wakas ay ganap ng mag-asawa ang dalawa. Magpupulot gata na sila at naisip ni Daisy na sa sandaling mapagod at makatulog si Jeffrey ay hahanapin niya ang medalyon at saka niya ipa-flash sa inidoro upang hindi na rin makita ng kanyang asawa. Sa ganoong paraan na hindi na ito magiging makasalanan sa mga mata ng Panginoon. Madali ngang naisagawa ni Daisy ang pinaplano. Hindi nga suot ni Jeffrey ang kwintas ngunit nakapertibli naman iyon sa t-shirt na suot nito sa ilalim ng barong Tagalog. Nang mahubad ang t-shirt ay nasa tabi naman iyon ni Jeffrey habang natutulog hindi talaga nito makuhang lumayo sa nasabing medalyon. Hinablot niya ang medalyon. Napigtas ang ginito ang chain noon. Dalidaling tumakbo sa loob ng banyo ang babae at inihulog iyon sa inidoro sabay flash. Napangiti pa nga siya habang nagpapaikot-ikot ang medalyon sa umaagos na tubig hanggang sa tuluyan na iyong lunukin ng toilet bowl. Sa wakas! Nalulugdan na ng Diyos ang kanyang asawa dahil wala na ang naturang medalyon. Ang mabuting tigasunod ng salita ng Diyos ay dapat na sa Panginoon lamang nagtitiwala at hindi sa mga ganoong medalyon na kalukuhan lamang. Paglabas ni Daisy ng banyo ay laking gulat pa niya nang makitang nakatayo ang kanyang asawa. Kinabahan siya dahil baka hanapin nito ang kwintas ngunit kahit na ano ang mangyari ay hindi niya aaminin na siya ang kumuha at nagtapon noon. Lumapit siya rito at hinawakan ang balikat ng lalaki. Napasinghap siya nang bigla na lamang siyang kuyumusin ng halik sa labi ng lalaki. Masyado iyong marahas at tila hindi pag-ibig kundi kakilak-kilabot na pagnanasa ang ibig na ipahatid. Na itulak niya si Jeffrey nang ngiting-ngiti naman sa kanya. Napakaluwag ng ngiti nito na kung tutuusin ay nakakapunit na ng muka. Samantalang naniningkit naman ng pataas ang mga mata. Para itong distorted na larawan o kaya't napaatras si Daisy. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang asawa at sa ibang tinig ay nagpasalamat sa kanyang pagdispatsa sa medalyon. Sa wakas ay nakalaya na ito sa kulungan ni Jeffrey kay tagal daw nitong nagtiis sa loob ng katawang iyon na naging piitan dahil sa medalyong nagsilbing kandado. At dahil sa kanyang pangengialam ay nasakop na nito ang katawan ng kanyang asawa. Magagawa na raw nito ang matagal na nitong gustong gawin at ito ang makapaghasik ng lagim. Pagkasabi noon ay dinambahan nito si Daisy at walang tigil na nagpakasasa sa katawan ng babae. Iyak naman ang iyak si Daisy dahil sa pambababoy sa kanya ng lalaking kung titignan ay kamukha naman ni Jeffrey ngunit ang ikinikilos at sinasabi ay mistulang isang kampon ng kadiliman. Wala itong paggalang at pag-iingat sa kanya. Ibang tao na ito. O kung tao pa nga ba talaga? Ano ba iyong nagawa niya? Itinapon lang naman niya ang medalyon ni Jeffrey bakit may napakawalan siyang isang kagaya nito? Hindi ba dapat ay mapunta nga sa tama ang asawa niya dahil mali ang pagkakaroon ng imahe ng banal? Pero bakit siya pa ngayon ang nalagay sa alanganin? Tumawa ang kamuka ni Jeffrey. Hindi lamang daw basta medalyon ang kanyang itinapon. Kandado raw iyon ng impyerno na ang pintuan ay si Jeffrey. Kung hindi raw sa kanyang pakikialam at pagmamarunong ay hindi makakawala ang mga ito. Mga dahil hindi lamang pala iisa ang nasa katawan ng kanyang asawa. Ilang libo pa raw ang lalabas doon at bawat isa ay gagamitin ang katawan niya. Hindi makuhang umiyak o manlaban ni Daisy. Napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Ngayon ay sigurado na ang kanyang katapusan at ng iba pang tao ngayong libo-libo pala ang napakawalan niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan inyong tunghayan, Team Ayi, sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. <laughs> Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.